indiyə qədər müsəlmanlar başa düşmək istəmir. Yəni, dərk edə bilmir ki, həmən xilafət qaydan deyil. Həmən xilafət qaydan deyil. Mümkün deyil, ona can atmayın. Həmən xilafət qaydan deyil.